Jeremia het de boodschap van Barak sien van Jeria gegee. Dit was in die vierde jaar wat Joachim sien van Josia koning van Juda was. Dit was net nadat Barak alles neergeskryf het wat Jeremia vir hom dikteer het. Hy het gesê, Barak, die Heere, die God van Israël, sê, jy het gesê, dit is klaar praat met mij. Ik krijg alreeds so zwaar en dan mag die Heere my pijn net nog meer. Ik is al so moeg van mijn eigen gezicht, ik kan net nie rus vind nie. Sê vir hom die Heere sê, ek is nou bezig om hier die volk af te breek wat ik opgebouw het. Wat ik gepland het, gaan ik ontwortel, so sal dit oor die hele land gebeur. Het jy die ambitie om ver in die leven te komen? moet dit liever nie heen nie. Ek bring onheil oor alle mensen, sê die Heere, maar ik zal je leven bewaar, voor jou ook al gaan.